Sveiki, tamstos prie mikrofono Audrys Antanaitis. Didelė istorija ir nuolanki tauta. O gal per maža tauta dideliai istorijai. Arba atimta istorija, nes kai jinai buvo rašoma, mūsų politinėme žemėlapyje nebuvo. Taigi iš kur atėjome, kas mes esame. Ar tikrai atsiradome iš neiškaus ūko ir nepriepiamų pelkių, o gal priešingai gyvavo išplėtota lietuviška civilizacija, apie kurią šiandien tiesiog per mažai žinome. Iš šios klausimus atsakymų ieško ne tik mokslininkai, bet ir tie, kuriems šiandien rūpi lietuviškosios tapatybės reikalai ir šiandieninė mūsų ideologija bei visuomenės dvasinė sveikata. Yra ganėtinai manančių, kad didelė ir didinga mūsų istorija slegia nedidelę tautą, kartais kuria nepilnavertiškumo nuojautas ir slepia tikrai į mūsų praeities turinį. Todėl žalgyriečių siūlymas nesirinkti nuolankios Lietuvos istorijos interpretacijos šiandien suskamba prasmingai ir laiku. Tik kaip tą siūlymą reikėtų realizuoti? Apie tai mūsų laidoje. Žalgerio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo iniciatorius Rolandas Paulauskas. Labas. Labą rytą visiems. Bei filosofas Jonas Balčius. Labą dieną. Labą dieną. Na ir jūs, malonus klausytojai, nuo antrosios pokalbio dalies galėsite mums paskambinti telefonu Vilniuje 2 431 431. Kartuoju telefono numeris Vilniuje 2 431 431. Taigi, Rolandai, kodėl svarbu kalbėti apie istoriją šiandieną? Tokią plačią diskusiją vis dėlto pradėjote. Kažkoks tikslas yra jos? Nu, tikslas. Tikslas visada yra. Jeigu svarbi yra tauta, o man yra svarbi tauta, mes jau kiek kartų pas tave kalbėjom, reikia apsispręsti Ar tu esi pats vienas, pats vienas su savim ir kilnosios pasaulį? Kaip daugeliui dabar atrodo, šiandien aš čia, rytoj aš ten ir visa kita man nesvarbu. Ar vis tik tu esi tautos atstovas? Ir jeigu tu esi tautos atstovas, tada tu gali pretenduoti į tą vienintelę vietą žemėje, kuri vadinasi Lietuva, kur tu savo gimimo faktu turi teisę būti šeimininku, turi teisę kelti balsą, Ir jeigu tas tau svarbu, tai na, natūralu, kad tu domiesi ir tos šalies, tos tautos istoriją. O, pasakykime, turbūt svarbiausią dalyką. Vis tik be praeities nėra ateities. Kas valdo praeitį, tas visada valdo ir ateitį. Čia ne mano žodžiai pasakyti, bet jie, apsižiūrėkit aplinkui, jūs pamatysit šių dienų atrodytų tokios informacijos amžiuje. O pasižiūrėkit, kas darosi, kaip yra kovojama dėl dalykų, kurie vyko tūkstančius metų atgal. Yra pilna tautų, ar jūs paimsit Palestinos reikalus, ar jūs paimsit mūsų kaimynus ukrainiečius baltarusius, kurie dabar perrašinėja Kievų Rusios istoriją, arba mūsų LDK istoriją. Istorijos dalybos paradoksaliai vyksta kiekvieną dieną. Atrodytų jau, nu ką jau čia dalintis, o dalinamasi. Kas valdo praeitį, tas valdo ir ateitį. Taip. Gerai, tada vadinasi, kas valdo istoriją, tas valdo ir ateitį. Taip. Ir dėl to, dėl to yra visą laiką kariaujama. Ir teisingai pasakėjai, kada klostėsi baziniai teiginiai istorijos, Europos istorijos, 19 šimtmetį. Lietuvių rašoma buvo. Taip, rašoma. rašoma. Ir klostėsi tam tikras turinys, klostėsi šaltinių sąrašas, kuris yra priimtinas, kuris neprimtinas. Mes valstybės neturėjom, nedalyvavom tose dalybose ir dėl to Lietuvos neliko. Pasidalino tą istoriją kiti, bet jeigu pasižiūri kitų kampų, mūsų kampų pasižiūri į istoriją, matai, kad ten yra daug tiesiog luitų, kurių mes nenori matyti. Aš paskui eigoj pokalbio apie tai šnekėsiu. Gerai, Rolandai, bet kam mes atidavėme savo istoriją? Aš nežinau, ar mes galim sakyti, kad kažkas iš mūsų pagrobė. Ne, ne kam mes ne. atidavėme? Mes tiesiog užleidom pozicijas, nekovojom paradoksaliai, bet net dėl įvykių, kurie vyko tūkstančius metų atgal kovoti reikia šiandien. Nu, pasakykim tokį dalyką, baltų civilizacija. Arba dar kitai pasakysiu. Gal bus geriau suprantama. Yra kūriamas Lietuvos įvaizdis dabar, ar ne? Na, ir bandoma, leidžiam, kur ne, bandoma. Ir leidžiami milijonai. Bet, <clears throat> atsiprašau, jokios koncepcijos tai nėra. O pažiūrėkit, kokios galėtų būti koncepcijos. Paskutiniai pagonis, turbūt tikrai būtume įdomesni pasauliui negu tą, ką dabar siūlo. Aš tikrai žinau, kad iš visos Europos žmonės, kai sužino vat, tą mūsų paskutinių pagonių legendą, važiuoja ieškoti šaknų, nes viso Europoje yra besidominčių tais dalykais. Mes tikrai daugiau nuveiktume. Toliau, mes galime save reprezentuoti kaip tautą, kuri sustabdė agresiją prieš vakarus iš rytų, turime omeny mongolų totorių ordas ar ne, ir vakarų prieš rytus. Irgi būtų visai, visai kitaip mes atrodytume. Galų gale mes galim save e, reprezentuoti kaip tam tikros baltų civilizacijos, didžiulių baltų arealo palikimą. O ką mes darom? Nieko. Mes, ne, mes pasirenkam nei šiokį, nei tokį variantą, o turim, turim kuo remtis, bet nesiremiam. Na, dėl paskutinių pagonių ir dėl tautos, kuris sustabdė, arba valstybės, kuris sustabdė agresiją, mes bandom šiek tiek eksponuoti. Šiek tiek. Bandom. Debaltų civilizacija, taip, iš tikrųjų yra neišnaudotas e, aruodas, bet gali būti, kad mes patys bet... jaučiamės per mažai žiną. Bet tas tai. valstybinis užsakymas įvaizdžio kūrimai, šitų dalykų nenagrinėjo. Valstybinis užsakymas Rolandai buvo visiškai nevykęs. Apie ką ir Kažkokia drąsi Lietuva, kažkas apie ką darė, ir šneka. Apie ką, mes apie ką ir šneka. Ja. Bet e, štai tūkstantmečio m, mm, tais e, metais ypatingai tada svarbu iškyla, ponia Jonai, Brunono klausimas. Ar mes buvome atrasti? Štai ko gero toks, toks yra bandymas pateikti. Jeigu mes atrasti, tai mes ir buvome pelkių tautelė, kurią reikėjo atrasti ir į civilizuotą pasaulį kažkaip įvesdinti. Dar vieną dalyką pridėsiu. Jeigu mes esame atrasti, paprastai atradėjai priklauso ir teisėjai tas teritorijas. Na, pagal viduramžių. Taip, taip, suprantate. Tai jeigu taip. mes sutinkam, kad buvom atrasti, na tai... Toliau tai... jau viskas seka iš šito teiginio. Tai štai viskas iš tikrųjų, taigi tūkstantmečio senumo įvykiai atrodo darosi be galo aktualų šiandien, ar ne? Na, mano požiūris truputį kitoks. Aš manyčiau, kad e, istorija vertinga ne dėl to, kad ten kažkas ir kažkaip buvo, kad ten mes buvom dideli, maži, karingi, nekaringi, laukiniai ar civilizuoti Visą tai priklauso gramatiniam būtojo laiko. Taip sakant, blokui, kaip dabar rimta sakyti. Istorija prasminga dviem atžvilgiais. Ar mes sugebame iš to, kas buvo pasimokyti, tai viena. Ir antra, kaip tai visa tai, kas buvo, susiję su mūsų dabartimi. Tai yra, ką mes iš to, kas buvo, turime. O turime mes Lietuvą nuo maždaug 300 km skersmens dydžio, ilgio, taip sakant, dar šiokio tokio pločio. Aš vis prisimenu tą uh, rusą, kuris manęs klausė, ar toli dar iki jūros. Nusakau apie 300 km. Tik tiek sako. Ni, ni, jis taip rusiškai pasakė, ničiavos įbėgo sudarstvo. Nieko savo valstybė. Tai štai tai, kas iš, iš tos istor, istorijos lieka esamajam laikė mūsų dabartyje, tai visa tai ir turi tą vertę, kas buvo praeitie. Visa kita yra mūsų širdies papuošalas. Mūsų džiaugsmai, mūsų ašaros, mūsų liūdėsiai, oh, jei būtų buvę, o oh, jei būtų buvę, o oh, jei mes nebūtume pražapsoję, jei mes būtume to nepadarę ir taip toliau. Bet vis dėlto, ką mes turime tada verti? 300, 300 skersmens Taip, mes tu, turė, turime nedidelį žemės lopinėlį, kuris pats savaime jau apsiginti savo, savi, savarankiškas būti negali. Jam reikia jungtis į didesnės, taip sakant, organizacijas ar aglomeracijas, tokias e, geopolitinės kaip Europos Sąjunga, Mūsų savarankiškumas čia yra toks, kad mus priemi ir mes tuo labai džiaugiamės. Greitai nebus mūsų pinigų. Greitai, e, reiškia, kariuomenės kalba taps anglų kalba, su laiku dar, dar visokie. Visą tai yra realijos, nuo kurių nereikia nei bėgti, nei verkti, nei šaudytis, nei kartis. Na, e, neseniai paskaičiau leistą atgimimas, toks rimtas laikraštis, pradžia su mūsų sąžydžiu, ten labai gražiai sakom. Pažiūrėkime, kaip Lenkija ir Lietuva atrodo skaičiais. Ten visko aš neminėsiu, bet du skaičiai yra. Lenkija per 2008 e, e, metus padaugėjo 20 milijonų, tai atsiprašau, 20 tūkstančių žmonių. Lietuvoje, sako, tradiciškai sumažėjo 16 tūkstančių žmonių. Lenkai turi maždaug 40 milijonų žmonių, pas juos padaugėjo. Pas mus jau mes baigiam sustoti ant 3 milijonų ribos, pas mus tebe mažėja. Neseniai vyko Stoškaus, Kristencijos Stoškaus, docento Kristencijos Stoškaus organizuotas kultūros kongresas, ten buvęs Klaipėdos rektorius e, e, pasakė tokius žodžius, kad emigracijoje lietuvių yra taip tiksliai niekas nežino, skaičių turbūt samoningai neskelbė bet yra nuo 600 iki milijono. Tai pati didžiausia ir pati katastrofiškiausia emigracija Europos Sąjungoje. Va šitie skaičiukai aprūp, aprūpina mus mintimi, kad tai, ką mes sukūrėm, netinkama gyventi. Žmonės bėga iš ten kur mhm. nėra, nėra tinkamo gyventi. Dabar kol ko netink, kodėl netinkama gyventi. Tai čia jau kita problema. Taip, apie tai irgi pakalbėsime po pertraukos. Rakto vedėjas Audrys Antanaitis. Šiandien klausėme, ar nesame per maži savo dideliai istorijai. Laidos dalyviai - Žalgerio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo iniciatorius Rolandas Paulauskas bei filosofas Jonas Balčius. Ir Rolandai, štai e, Jonas Balčius m, sako, vertė tai, kas yra šiandieną. O šiandieną įsiaiškinome 300 km skersmens valstybė - nuolaužą. Faktiškai, kur tada mūsų ta baltiškoji civilizacija dingo, jeigu mes iš tikrųjų pradedame save tik tai nu, 2009 metų. Ir kita vertus, kur yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija. Mes visada rašėme Lietuvos istoriją. Dar daugiau. Ir niekada Mes net tyrinėjom, aš jokiausi jotvingių įtaką sėliams apsibrėžia mhm. dabartinės Lietuvos teritoriją, nors nei vieni, nei kiti negyveno dabartinė. Mes bijom išeiti už savo teritorijos ribų. Ir aš girdžiu ir mano kolegos pašnekovo gaidose tą baimę, Ir pradėkim nuo Brunono, jeigu jau palėtėt jūs šitą. Ten yra du broliai. Netimeras ir Zebedenas. Taip, netimeras krikšties ir patikis stebuklais. Kas yra Kvedlingburgo analai? Tai yra stebuklinė pasaka. Bet mūsų istorikai kažkodėl tai priima kaip faktus istorinius. O gali priimti ir kitokius tada, kitokius, kitokias pasakas ir daryti kitokias išvadas. Bet eikim toliau. Mhm. Prie tos e, Netimero brolis Zebedenas nepatikė tomis pasakomis, nesikrikštyje ir jis visai kitaip mato pasaulį. Ir mes neveltui sakom, štai tas euroskeptikas Zebedenas ir euroentuziastas Netimeras. Jau ten yra jie. Ir per tūkstančius metų mes einame ir ateiname iki pačių dienų lygiai su, su tokiais pačiais žmonėmis. Imkim pastarąjį šimtmetį. Okupuoja rusai Vieni eina į miškus kariauti, didžioji dauguma, tuoj pat randa pateisinti savo nesipriešinimą. Ateina vokiečiai, vėl tik maža dalis eina į miškus, didžioji dalis tarnauja vokiečiams. Ir dėja didžioji dalis elito taip pat. Ateina vėl rusai, Vėl lygiai tas pats, į miškus eina maža dalis, didžioji dalis ir elito taip pat ištikimai tarnauja naujiems šeimininkams. Dėl to aš kreipiuosi klausytoje šiandieną daugiau. Mėliai mano, ateina tam tikras pasirinkimo momentas. Ir tai, kas vyksta, visos tos nesąmonės, su visokiom meitinėm, čia su visokiom reikia naujų vertybių stumimu, aš vertybės įmutas kabutėse. Niekas jums veltui nieko neduos. Aš visada sakiau, ir Europos Sąjunga jums nieko neduos. Atims? Taip. Duoti iš principo negali. Tai yra kapitalistinė sistema, jinai remiasi pelno siekimu. Ir visi tie naivūs tikėjimai, kad mums įsilėjus Europos Sąjunga pasipils gerybių srautai, tai dėja yra tik naivaus kaimiečio svajonės. Gerai, Rolandai, bet euroskeptikas Zebedenas nužudo Brunoną ir pasmerkė mūsų šimtmečių kovai, kurią mes galų gale pralaimėjome. Čia jau kita šneka. Ašgi net, neteigiu, kad mes nepralaimėjome. Aš tik šneku, kad šiandieną, kada bus kūriamas bendras ES vadovėlis, mes vėl dalinsimės istoriją. O jis yra kūriamas jau. Yra jau grupės, dirba ir taip toliau, bendras Lenkijos, Vokietijos ir, ir panašus dalykai. Su kokiom mes ateisim pretenzijom? Mes galime ateiti taip, kaip parašyta prezidento de dekrete. Kylam iš šukų, iš bevardės egzistencijos, iš, nu, pelkių maumai, kitaip sakant. Mes galim priimti šitą mums 19 šimtmetį mūsų priešų suformuotą nuomonę. Bet mes galim remtis tvarkoj pralaimėjo tą mūsų civilizaciją, bet jinai buvo. Ir jinai du šimtus audry metų gynėsi. Tai dabar, kolegos, ir visi, kurie klausot, atsakykit savo patys į klausimą. Lietuva, arba kaip ten besivadintų to metinis darinys valstybinis, šimtmečių sugebėjo laikytis prieš organizuotą iš centro agresiją iš rytų ir tokią pačią agresiją iš vakarų. Tai jeigu tokia valstybė sugeba šimtmečiais laikytis, kaip jūs patys savo atsakot? Jeigu tai būtų netolygi anoms civilizacijoms valstybė, kaip jinai būtų atsilaikiusi? Ir netgi, Rolandai, ne 200, bet jeigu atskaitos tašką taip, imtume nuo Brunono ir pabaiga žalgirio mūsų 400. Aš už tai sakau, šimtmečius laikėsi, galų galę sudavė mirtiną smūgį ordinui žalgirio mūšyje ir man šiandieną nori pasakyti istorikai arba dalis istorikų, mhm kad tai buvo kažkokia nelygiavertė civilizacija. Taip mes pralaimėjom, bet mes turėjom šimtmečių egzistavimą tolygų, mažų mažiausiai tolygų. O dabar dėl tos mažumos, apie kurią kalbėjo gerbiamas filosofas. Ir kad mes čia tie 300 kilometrų, atsiprašau, bet Maltos yra iš vis keliasdešimt kilometrų turbūt. Liuksemburgo kiek yra, kiek yra Andoros. Tai yra nepalyginami mažesnės valstybės, bet jeigu jie turi dvasę, jeigu jų elitas nepadlaižiauja svetimiems, tai šiandien Andorą skamba pasaulio arba Malta žymiai garsiau negu žymiai didesnės valstybės. Mm. Gerai, dabar žodis klausytojui. E, labadiena. Labadiena. Taip, klausome jūsų. Albinas iš Vilniaus. Taip, ponė Albinai. Tai vat matot, aišku, mūsų tauta turbūt per po antro pasaulinio karo labiausiai nukentėjo reiškia didžiausias procentas buvo praradimai ne žydai o lietuviai nes juos visi engė o dabar reiškia irgi nepriklausomybės laikais irgi niekas nedaroma kad kad tauta susicementuotų sueitų į vieną krūvą viską kas vertingiausia išpardavė visas gamybines priemones užsieniečiam išpardavė kur duoda pelną daugiau kaip pusė milijono jaunų rankų darbščiausių išvyko į užsienį kūrė pridėtinę vertę ir pelną irgi užsienio valstybėm reiškia jeigu tas kiekis grįžtų tai lietuvoj būtų badas ir skurdas reiškia jeigu <clears throat> nebūtų išvažiavimo tai matot kokia val valdžia reiškia pas mus yra ji nieko nesirūpina jie tik žiūri kaip savo algas pakelt mhm. jie gamybos pramonės nevysto o jie tiktai žiūri kaip pridaryt daugiau pareigų visokių reiškia biudžeto sąskaita ir kad kuo didesnes algas sau pasikelt daugiau jų jokių Taip. tikslų neturi. Ačiū, ačiū, ponė Albinai. Tai, ponė Jonai, postmodernizmo epocha apskritai yra kapitalistinio individualizmo epocha. Ar galima tada šiandieną viltis, kad bandymas išsaugoti tautą ir jos vietą istorijoje teisingai apibriežti gali būti sėkmingas? Viskas priklauso nuo mūsų pastangų. Aš e, sakiau kažkuria proga, e, mat, tą istoriją sudomėjęs ir taip ir taip. Kuo skiriasi anglas nuo lietuvio? Anglai kariavo, buvo žlugdomi, žudomi, e, tapo dalis Romos imperijos sudėties iki, iki Adriano sienos, po to variagai <clears throat> visų, visų, iš visų pusių tie vadinami reiškia, rusai, vikingai, vadina, viking, varia, vikingai, atsiprašau, rusai variagis vadina. Užklydo jie ir pas mus, bet tik sykį pašlieka, nėra ką plėšti, daugiau nelindo. Gavo į nosį beje. Nu, tai gavo polės. ten vieną. O ką jūs šnekat? Daugiau, daugiausia dėl to, kad nebuvo ką plėšti. Ką jūs šnekat? Nu, čia yra, vat jūs pavyzdys yra, nu, visiško tokio susisiaurinimo. Nepertraukit, čia nemitingas, mes diskutuojam. Aš noriu pasakyti vieną dalyką. Mes skiriame savo mentalitetu. Visiškai. Ir aš čia sutinku su etno, etnologė, reiškia, Marija Gimbutinė profesorė. Mentalitetas yra visiškai kitas. Anglas visada sako į savo valdžią žiūri taip. Jūs nesikiškit. Anglų valdžia, jie konstitucijos neturi rašytos. Jūs turit saugoti mane nuo plėšikų, nuo žudikų, visą kitą savo gerovę, savo darbą arba savo skurdu, aš pats pasirūpinsiu. Ai, didit pasakymas, aš padariau, aš padarysiu. Dabar, kai pasiklausai vat, visų iš, iš auditorijos žmonių, valdžia ta, valdžia ta, valdžia nedu, jei valdžia duos, mes padarysim, jei neduos, valdžia niekada nieko neduoda. Nėra tokios valdžios, kuri duotų. <clears throat> mes tebe esam tie 17-18 amžiaus mužikėliai, atsiklaupę prie pono dvaro rūmų ir prašom ponulį, ponulį, duok tą man tą, duok karvutę, duok tą, duok man tą sklypelį. Iš kitos pusės mentalitetas to baudžiauniko, aha, net valdantieji į savo valstybę žiūri kaip į pono kiemą. Kaip į pono kiemą, kas negerai padėta, nušvilpti. Taigi paskutinės naujienos kokios. Parlamentarai atsisakė susimažinti savo tą bazinę algą. Va sumažins jums, man, visiems, motinoms, kam nori. Kas tas yra? Kas čia mus spaudžia? Okupantai, priešai, kas? Mhm. Vat, ką reiškia mentalitetas ir ką esant tokiam mentalitetui, ką reiškia tautos istorija. Tas valdžios vyras nieko neskaito. Jis nieko nežino, jam niekas nerūpi. Bet jeigu jis pasigėrė ir jį pagavo policininkas, neminėsiu pavardžių, tai jis tada, jeigu jis paaiškėjo, kad jis didelis šišas, tai jam nutraukė bylą, žinot apie ką kalbu. Nu, žinom, bet. Tai, va, tai, tai, tai matote, kas yra. Grįžta tie patys auksinės bajorų laisvės laikai. Mes darom savo, jūs darot savo. O rezultatas būna, kad staiga per 300 metų didžiosios Lietuvos kunigaikštystės nėra. Vadinasi, iš istorijos mes nieko nepasimokom, mm. nes nesugebam. Na, apie tą nuolankumą dar pašnektelėsim dar, pabendraukime su klausytoju. Labą dieną. Labą dieną. Klausom jūsų. Uh, uh visai kitų klausimų skambinu, bet vat, dabar išgird, išgirdau mintį e, filosofų ir labai nepatinka, man neįsima atskaitą iš trumpo laikotarpio ir e, daro kaip visumą. Manau, e, tas e, okupacijos ir priespaudos laikotarpis savai suprantama, kad davė mums tokią žymę ir tokį mentalitetą. O ir nereikia dabar per penkiasdešim metų ar per kažkiek norėt kad mes e, imtumėm pavyzdį iš iš ilgos istorijos ir iškart pasikeistų manau čia ne vieno šimto metų reikės kad mes vėl sugebėtumėm išdidžiai į save žiūrėt e, vienas dalykas kitas dalykas aš e, internete pradėjau rast tokios informacijos savo tokios keistos, nes nebuvau susidūręs nei mokykloje, nei vadovėliuose apie sarmatiją ir apie mūsų kažkokią tai iš dalies priklausomybę tai kultūrai. Ar ne iš dalies. Tiek tiesos, ne iš dalies. Tik tai yra kaip e, kitose šaltiniuose, kad rašo mūsų 18-19 amžiaus um, amžininkų tų bandymas mm. save sureikšminti. Gerai, ačiū Jums už klausimą, gerbiamasis, tai Irlandai, štai apie Sarmatiją. Taip, pradėkim nuo tų vikingų, kurie, kaip sakė filosofas, čia atėjo, nieko nerado ir, ir išvyko visiems laikam. O kodėl jūs kuršius užmiršat? kuršiai gazdino visą Baltijos regioną. Baisesni už vikingus kažkur. Ir vikingų buvo. metraščiuose tie kuršiai yra minimi. Nu ir kas iš to, kad jie gazdino? Tai, nu, tai kas jūs, tai, tai palaukit, tai yra mūsų ką istorijos su, dalis. Ką, nu gerai, valio. Nu. Kodėl jūs tą nori užmirštat? Nu gerai, bet ką jie Ką daro kurie... norvegai? Ką daro norvegai iš vikingų istorijos? Jie didžiuojasi ją, siūlo pasauliui ir daro iš to įvaizdį. Kas yra apskritai istorija, mylėjai mano? Tai nėra mokslas, tikrai ta žodžio prasme. Tai yra faktų interpretacija, tai yra tam tikra literatūros forma. Ir visas pasaulis nieko daugiau nedaro, kaip kūrė vienokius ar kitokius mitus, jiems palankius. O mes kažkodėl tais norim būti šventesni už Romos popiežių. Bet dabar grįžtam prie tų labai įdomų klausimą iškėlė klausytojas. Sarmatė. Mhm. Ja. Mhm. Imkim, jeigu baltų arealą kaip visumą, tai ir prūsai, tai ir kuršiai, Tai ir, sakykime, visos tos gentys gyvenusios Latvijoje ir taip toliau. Imkim didelį regioną. Ką, ką sako ta pati gimbutinė apie šitą regioną? Apie prūsus ką sako? Tai yra miestų karalystė, miestų valstybė susidedanti. O juk turbūt daugam bus girdėtas, o gal ir ne, gardarikės terminas. Yra TSRS dar mokslo akademijos leidiniai, aš juos turiu. Senieji skandinavų metrašiai yra išleisti. Ir ten yra žemėlapiai. Tose žemėlapiuose ta gardarikė yra. Ir ta gardarikė dengia didžią dalim Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Štai jums yra tie dalykai, apie kuriuos mūsų istorikai iš vis nenori net girdėti. Kur išnyko gardarikė? Nu niekas nežino, tai jūs ir tyrinėkit. Dabar žiūrėkit dar tokius labai visiems suprantamus dalykus pasakysiu kuo, e, kurie rodo, kad mes turėjom civilizaciją, kuri labai skiriasi nuo tos vakarietiškos krikščioniškos. Tai yra pirmiausia svastikų. Institutas kaip toks. Kultūra svastikų. Jos randamos Lietuvoje ne tik kernaviai. Va, archeologas Luktanas patvirtina, jos yra randamos visoje Lietuvoje. Ką tai rodo svastiko ženklo buvimas Lietuvoje? Tai rodo, kad tai yra simbolis civilizacijos, kuri ėjo toliai į rytus, į Indiją ir taip toliau. Indoeuropietiškos. Taip, apie ką ir šneka. Toliau, yra toks e, muzikinė forma, sutartinės. Jos netelpa į Europos mažoro minoro tą harmoninę sistemą. Muzikantai mane supras. Kitaip sakant, o tie, kurie ne, nelabai susigaudo, šiek tiek paaiškinsiu. Visa, visas melodijas galima harmonizuoti, pritaikyti akordus toj mažoro minoro sistemoje, europiniai. Sutartinėms to negali pritaikyti. Tai rodo, kad jos atstovauja ir šitą plastą visiškai kitą. Visiškai kitą. Ir jeigu Europoje toks geras intervalas yra tercija, kvarta, tai ten sekunda. Beje, man yra tekę skaityti Berots Juzeliūno atsiminimus, kompozitoriaus Juzeliūno. Tai sako, kad pokario laikais – tarybų valdžia net norėjo uždrauti sutartinės kaip žalio, žalojančias klausą, nes tas sekundinis judėjimas, jisai, atseit jų manimų, greuna tą tokią harmoniją europinio supratimu. Štai jums yra reliktai. Bet niekas į tai nežiūri kaip į visumą, nes mes pasiduodam iš karto tokiam savęs menkinimui. Kad mes maumai. Kad mes maumai. Ir viskas nuo to pareina paskui. Kaip jūs į save žiūrit. Ir kai filosofas kalba, mes ten tokie, mes tokie. Jūs kalbėkit už save, aš netoks. Aš netoks. Aš, aš niekada nesu. nežiūrėjau į save taip, kaip jūs man siūlote žiūrėti. O ką aš siūlau žiūrėti? Jūs kalbat mes. Lyg už visą tautą. Ir va dabar žiūrėkit, dar vieną dalyką pasakysiu. Labai dažnai šiandieną Lietuvoje žmonės šneka ir sako, Lietuvos vardu jie kalba. Kalba apie Lietuvos interesus, bet kai pradedi aiškintis, tai pasirodo, kad liberalas juos supranta vienaip, o tautininkas visiškai kitaip. Ir mes darysim e, Respublikos e, puslapiuose, tame Žalgerio priedė, mes bandysim ir išskirti va tuos interesus. Nenuginšit, nepaneigti, bet parodyti patiems savo ir visuomeniai, kad tiesiog yra skirtingos visuomenės grupės gyvenančios Lietuvoje, kurios turi visiškai skirtingus interesus. Bet Rolandai Supikai, kaip filosofas, sako mes, bet pats kalbigi apie tautą. Jis Taip. sakau, e, atmeskim tą postmodernistinį nu, individualizmą, sakote, jeigu mes norime sakote, tautos. Mes. Tauta susideda tauta. iš visokių žmonių. Apie... Bet vis tiek tai yra tauta, vis tiek tai sambūris. Be abejo, be abejo. Apie Kažka, tai ir šneka. Kažkas mus turi vienyti. Bet šiandieną interesų tokių bendrų visai tautai nėra. Ir bet, tai- bijau, kad bet tai būt... tai baisu. Kodėl, ne, kodėl palauk. negali būti? Žiūrėk, Audry, o jeigu aš iškeliu taip klausimą, tu pirma lietuvis ar pirma katalikas? Kaip atsakysi? <laughs> Na, ką, a, nuo šito atsa... Tu pirma liberalas ar pirma lietuvis? Ne, čia jau nebejotinai. Apie ką? A, čia nebejot. O liberalas pasakys, aš pirmą liberalas, o paskui lietuvis. Mhm. Nes jeigu tu liberalas, tau svarbiausia yra asmens teisės. Individo teisės. Ir taip toliau. Jeigu tu pirmą esi lietuvis, tautininkas, viskas verčiasi visai kitaip. Žinau, ir interesai visai taip. kitokie pasidaro. Bet žinau, bent vieną dalyką, iš tautos niekas negali išmesti. Jokiom sąlygom, jokiom aplinkybėm. Be abejo. Niekas, bet, bet yra bet didelis tai noras yra pasitraukti iš tautos. Jeigu jau šitą palėtėjai, Pažiūrėkit, kiek yra žmonių, kurie išvažiuoja iš Lietuvos liberalais, o nuvažiavę į Airiją ir Angliją pasidaro tautininkais ir pradeda vėl glaustis mhm. vienas prie kito. Tai yra puikiausias įrodymas, kad pats tu nuo tautos nepabėgs. Išmes tai neišmes, bet yra norinčių pabėgti, bet nuo jos pabėgti irgi negalim. Mhm. Nesulaužant savo vidaus. Taigi, momizacija tam tikrai. Gerai, bet apie tai po pertraukos. Na, o laidą tęsia Audrys Antanaitis, taigi diskusija e, mažas maumas ir didelė istorija. Gal ne maumas, gal vis dėlto lietuvis. Mūsų laidoje dalyvauja Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo iniciatorius Rolandas Paulauskas bei filosofas Jonas Balčius. Taigi, garbusis Jonai, sakote, kad istorija yra kelias su vienkrypčiu judėjimu. Ką praradome, to nebeatsimsime. Ar netiesa tai, ar teisinga, jeigu naujoji busimoji Europos istorijoje mes iš tikrųjų iškilsime kaip maži tokie pelkių maumeliai, kurie nežinia iš kur išdyksta ir turi tik tai savo tą lopinėlį su šiaudinėmis pastogėmis. Jeigu ir toliau gyventojų Lietuvoje taip daugės, mes neiškilsime, o išnyksime. Tai akivaizdu ir čia nėra jokio, jokių diskusijų tuo klausimu. Kažkada atsimenu sąjūdžio pradžioje gerbiamas Landsbergis, aš jau tą kartą esu minėjęs, mm, jungtinėse tautose pasakojo, kaip jis įsivaizduoja Lietuvą. Kad gulis prie savo kieme, e, prie šulinio girdi, reiškia, aplinkui vaikų balsus, ūkininkų, reiškia, turtingo žemės ir visa, kur visa tai. Karvių varpeliai. Karvių tilindžiuoja. varpeliai tilindžiuoja, va čia istorija. Tai jis pats ir prisidėjo. Kad, kad, tai, tai pats pirmas prisidėjo. Kubilius aiškino sąjūdžio pradžioj, kad kai tik įsivaduosim nuo rusų, tai mes po trijų metų gyvensim, kai švedai, kur tie švedai, kodėl mes ne kaip švedai. Tai štai, tai, tai pro, problemos, taip sakant, prerogatyvos, kurios buvo numatytos ir kurios net nebuvo pabandytos realizuoti, o pabandyta buvo realizuoti visai kas kita. Ir štai kodėl taip visą tai pasidaro, kad vieną sakome, o kitą darome. Čia aš neseniai dalyvavau, e, reiškia, buvusio ministro uh, gylio knygos pristatymė, ten labai gudrių pavadinimų jūsų pavadinta, kai nežinai, kur eini, ten ir patenki. Atsakydamas į tą problemą, aš irgi parašiau straipsnį, kuris turėtų būti išspausdintas, jei bus išspausdintas, žinoma, didelis straipsnis, kodėl taip yra. Analizuodamas tą Lietuvos istoriją, kurią aš e, jaučiuosi vis tiek šiek tiek išmanantis, nesakau, kad tokio lygio kaip Bumblauskas ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar ar kokie kiti gerbiami profesoriai, bet vis dėlto e, šiek tiek išmanau. Aš padariau išvadą e, tame straipsnėje, kad Lietuviai visais atžvilgiais nuo pat senovės buvo labai puikų žmonės ir tai yra daugybė liūdėjimų, ir kad jie skestančius gelbsti, ir kad jie pinigų nevertina, kad jie nėra godus, kad jie nėra uh, neteisingi, kad, kad galų gale Gedimino laiškus atsiverskim, ką jisai sako, mes ne, mes ne prieš krikščionis, mes, mes prieš tą žudynės, prieš pavergimą, kurį organizuoja krikščionys, reiškia, sukarintam savo grupuotėm. Bet yra viena problema, yra viena problema, kad broliai lietuviai neturi imperinio instinktų. Ir va šitą formulę neturi imperinio instinkto viską paaiškina. Yra toks Leningrado žydų tautybės veikėjas Veleris. Jis yra prirašęs daugybę knygų, bet viena jo vadinasi Rasija ir receptai. Rusija ir receptai. Štai ką jisai sako toje knygoje. Plūstas jis ten pažiūrų, jis yra Žirinovskio nacional Šovinistas tikra ta žodžio prasme, bet jisai aiškina vieną. Žiūrėkit, Rusijos sako istorija, kiek kartų griuvo imperija, tiek vietoje imperijos niekas kitas neatsirado, tik tai vėl imperija. Ir jis iš to daro išvadą, kad rusų tauta negabi, nesugeba, ne, nepajėgė sukurti demokratijos, nes demokratija suplėšo teritoriją, suplėšo, reiškia, jedinųjų, magučiųjų ir taip toliau vieninga ir didžia. Ir jisai siūlo dabartiniai rusų valdžiai vėl grįžti prie to paties, sulibdyti visą teritoriją, kokia jį buvo iki 90-ųjų metų, kuriuos jis, nu, sako, pra, prateriojo prakeikti e, tie vadinami demokratai, kurių nieks neįgaliojo suplėšyti Rusiją. Paklausykit, ponai, toliau įdomesni dalykai. Ir siūlo pradėti nuo tų šalių, kurios pačios to nori, o paskui prijungti ir visas kitas. Pradėti nuo Abhazijos, pradėti nuo Šiaurės Osetijos, nuo Baltarusijos, kuri to nori, bent jau Lukašenka vaidino iki tol, o paskui pamažu, pamažu prisijungti visas kitas, nesako ponai jeigu mes dar 20 metų egzistuosim be imperijos, mes prapulsim ne tik kaip valstybė ir kaip tauta. Mes nesugebam padaryti padaraus, kaip sako, žieptuvėlio. Mes galime egzistuoti tik tai uždaras toks, va, e, savimi viskuo, nu kaip ten, žinom, kaip tarybiniais metais, savimi viskuo buvo apsirūpinusi ta šalis. Bet uždara nuo visų kitų atitverta, nes rusų tautos imperinis instinktas yra aukščiau visko. Tai man tada kilo toks ūpas pasidomėti, o kaipgi su Lietuva buvo. Kodėl Lietuva nėra tokia, kokia Rusija <clears throat> yra? Sakysim, Vladimiras Toporovas, labai garsus rusų kalbininkas, neseniai laikraštyje Latvijų laikraštyje prieš porą metų dieną paskelbė straipsnį, kad ta rusų iskonai amžina, ta rusų upė Volga yra kilusi iš baltiško žodžio ilga ir etimologija tokia buvo. Ilga, paskui V pridėjo vilga, o paskui prieš V prieš I, I prieš V negali būti, prisidėjo O ir pasidarė Volga. Va mūsų arealas nuo Volgos arba nuo Ilgos iki Vislos, kur daug žuvų. Mūsų arealas iki Kauno e, tai yra, ką aš dabar šieku, iki Kijevo, reiškia daugiau kaip pusantro milijono kvadratinių kilometrų. Kodėl mes tą praradome? Tai todėl, kad, todėl, kad neturime imperinio mąstymo. Todėl, kad neturime atsakė. imperinio mąstymo. Toliau taip, faktai, istoriniai, taip. Kaip, mhm. kaip tas imperinis mąstymas formuojasi. Pasitaikė Lietuvos didžiai kunigaikštystiai patogi proga, kada griuvo Kievo imperija ir e, susiskaldė, užpuolė mongolai totoriai, ten vedybom, karais, ten visokiam sąjungom, daug maž buvo atkurta ta teritorija, ką mes padarėm. Atsiranda jo gaila, toks šaunus tautos didvyris ir, reiškia, ir, ir reiškia, atiduoda tą teritoriją Lenkijai. Yra labai graži e, citata iš šitos, reiškia, sruogienės, istorikės sruogienės, citata, kas buvo atiduota už karūną pažadėta atiduoti Lietuvos mhm. teritoriją, užmokėti Lenkijos skolas, netesybas už, reiškia, Jedvygos vyro, tai kad pakeitė vyrą ir mhm. kiti dalykai. Gerai, bet vis dėlto Dar nu, aš galiu, nu, galiu labai trumpai. Labai Aha. trumpai. Antras variantas, reiškia, atsėdim visą tą, reiškia, bėdą su bendroji Žečpospolitoj, mūsų galų gale praktiškai be mūšio. Mhm paima Rusiją visą, pasidalina, paskui 18 metais mažytė lietuvėlė išlenda, kas atsitinka. Atsitinka vienas vėlgi labai įdomus dalykas. Armija yra kokia yra, gal ji tik su Latvijais buvo paruošta muštis, bet, bet, bet, bet šiaip tai Atsiranda išdavikas, kuris reiškia Vitkauskas, įvardinkim nu, vardais, kuris privilegijuotą gyvenimą nugyveno Sovietų sąjungui, ne vieno šūvio nėra iš Na vėl, šaudosi vėl gimnazistai, paties, šaudosi gimnazistai, 18-mečiai, 10 e, metų. E, visi Ta kiti. O štai kokiu būdu mes vertinam, suprantam istoriją. Gerai, tai, tai, tai, taip, tai tada, Rolandai, turim tokią istorijos interpretaciją ne istorija, bet interpretacija, kokios esame verti. Ką reiškia tautai neturėti imperinio instinkto? Na taip, kokios esame niekas verti. nešneka apie imperijos atstatymą. Mes šnekam apie istorijos vadovėlį, kuris bus rašomas ir su kokiu mes tikslu ten ateisime. Apie kokią iš imperiją dabar Ateitume šnekam. tokie, kokie jeigu buvome iš tikrųjų. Jeigu kalbat apie Vėlerį, knyga vadinasi Velykiai paslediniai šans. Visi, kurie norit paskaityti, galit nusipirkti. Tai jinai yra ir Vilniaus knyginus. Velykiai paslediniai šans. Dabar, vat jums pavyzdys mąstymo, ką tik jūs pasakėt. Pasidalino Lietuvą arba Žespospolitą LDK Rusija. O kodėl jūs nepaminėjote dar kitų dviejų, kurie dalinosi? Vat jums yra pavyzdys, Laiko kaip yra interpretuojama istorija. O juk dalinosi tai trys. Prūsija ir Austrija. Taip. Nu, tai... Ir, vi, ir vis, vis, visi trys padalinimai tai buvo trijų dalybos. Bet mes dabar, be, atsisukom veidų į vakarus ir jau mums tie vakarai atrodo kažkokie stebuklingi, nes net nenori matyti, ką jie darė šimtmečiais. Nu, mums. Nu, nepaaišykit jūs to, ką aš tikrai negalvojau. Nu, nu, nu bet nu, jūs sakėte, Rusija dalyvavo. Jūsų žodis. Nekorektiška kolega. Jūsų žodis buvo Rusija Tai kas aš skubėdamas, prale, visi tą žino, tas trijų polų. Oi, toli gražu ne nu visi nu, žino. Jau, aš, aš tai žinau. Aš Taip, ne, ponas Balčius žino. Taip. Bet Dabar grįžtam prie to arealo ir paminėtų čia tų rusų mokslininkų. Tai Toporovas, Sedovas, Ivanovas. Tai yra tokie garsus jau tyrinėtojai. Jie praktiškai sako tą patį, ką sako Gimbutinė, kad tas Baltų arealas tai buvo nuo Berlyno iki Maskvos ir į apačią iki Kijevo. Vietovardžiai iki Uralo randami tai, Baltijos. Nu, bet jau visuotinai pripažįstama iki Maskvos. Štai tas arealas, kuris priklausė Baltų tautą arba pro, pro Baltų kažkokiai tais. Gal tai buvo Baltų slavų kažkoks darinys, bet kuriuo atveju tai yra mūsų kažkoks civilizacijos gyventas toks didelis gabalas žemės. Tai iš šito taško ir žiūrėkim. Ašgi nesakau, kad reikia atstatyti šitą imperiją. Nu, bet, tai Bet mes kalbam apie... Mes, mes kalbam... Mes čia būtų kitas klausimas A, ir kitos, klausimas. kitos laidos. Jūs paminėjote žodį išdavystė. Tarp kitko, būtų įdomu padaryti audry laidą, vat, jeigu jau taip, žiūriu, laikas baigėsi. O kas yra išdavystė šiandieną? Atkreipia dėmesį, kad šiandieną nieks nebesako. Išdavystė, išdavikas valstybinė prasme. Ir aš tada paklausiau, O ar yra išdavystė atiduoti Ignalinos elektrinę, net nesiderėjus, vardan mistinių gerybių iš vakarų? Išdavystė ar ne? Išdavystė balsuoti už Europos konstituciją, net jos neskaičius. Išdavystė ar neišdavystė? Ir daugelis panašių dalykų. Užtat, kad susif... O jūs sakot, kodėl atsitinka? Todėl, kad nėra taip, kaip jūs pasakėt, kad vieną sakom, o kitą darom. Žmonės šitos 20 metų balsavo už tuos, kurie ir sakė, viską privatizuosim. Ir klausytojai, nepykit dabar ant tų žmonių valdžioje sėdinčių. Jūs tikėjot, kad viską privatizavus ateis rojus. Ir jie Jie sakė, mes viską privatizuosim. Ar tai būtų socdemai, ar krikdemai, ar konservatoriai, ar liberalai. Bet buvo žmonių, kurie sakė, neprivatizuokim visko. Ir štai vienas kalba jums. Iš 20 metų sakė, kad galima ir kitaip žiūrėti įvykius. Ir į ekonomiką. Bet jūs, kaip tauta, kaip visuomenė, pasirinkot tuos, kurie sakė, viską išparduokim ir bus gerai. Rolandai, beje, išdavystė gali turėti kitą pavadinimą – kolektyvinė atsakomybė. Aha. Taip. Kolektyvinė atsakomybė ir taip galima pasakyti, tarp kitko. Galima, bet jie nebūtinai yra išdavystė. Auširevičių, kuris dėrėjosi dėl Ignalinos uždarimą, tai rėmė vėlgi visi. Tai rėmė. įgaliojimus jam davė? Įgaliojimus davė, taip. Vadinasi, šitas klausimas o gana paprastas. O mažiekių pardavimas. Bet tada dabar gerai, ką daryti, kad mes e, toje būsimojoje istorijoje neliktume maumai? Aš nematau kito kelio, kaip tik susivokti visuomeniai, suprasti, kad niekas iš tikrųjų nieko neduos, tik atims paskutinės kelnes. Tai yra patys už save turime kovoti. Ir jeigu tos Gerai, savyginos, kaip... tos savisaugos ne, jau pas mus iš tikrųjų nėra, na ką padarysi? Tada tenka sutikti, mūsų ateities irgi nėra. Ne, savisauga yra, vis dėlto reikia tikėti Bet savo tautą. aš jaučiu, kad ir ta žalgerio judėjimas, kurį mes pradėjom. Atrodytų tokios tolimos temas, kad ir tie istoriniai čia mūsų debatai. O kiek atsiliepimų? Žmonės jaudina. Tai reiškia, žmonės, žmonės yra. taip, nes žmonės gyvena, kaip jums pasakyti, tie istoriniai mitai dažnai yra svarbesni už šių dienų realijas. Ir čia tik, net, ne tik su lietuvių tauta, o Izraelio valstybės atkūrimas. Tai ar ne senovės ir gana mitologinių dalykų pagrindų sukurta valstybė. Jeigu pradėtum nagrinėti, ar klausimas, ar ten būtų labai pagristi tie jų teiginiai ir pretenzijos. Bet žydų tauta turėjo Bibliją, turėjo raštą, kitaip tariant. Mm, knygą turėjo. Jie turėjo tikėjimą, kad jie Dievo išrinktoji tauta. E, be knygos tas irgi nebūtų buvę, turbūt, ar ne? Mes, turbūt. mes tokios knygos, na, gal ir bandėm kažkada kur, žiūrėkit, koja Lavičiaus, iki 18 amžiaus mes didžiavomės. Taip, palauk. Mūsų pirmieji istorikai – Narbutas, Poška, Daukantas – Paskui Basanavičius, aušrininkai, varpininkai, jie tai jau tada matė, kad iš mūsų yra atimama ta didžioji baltų istorija. Tačiau 19 ir 20 amžius, Taip. bet aš kalbu apie Lietuvos metraščiai, tarkime, 15 amžius. Tarp kitko irgi dar net neatsivežti iš, iš Maskvos. E, metrika, me, tai metrika, metrika neatsiveršta. Neduoda. <laughs> Kopijas galima pasidaryti, kopijas duoda daryti. Neskiria pinigų. Veksui skiria čia tiem vamžiams ant tai kanto, suprantat, šimtus tūkstančių. Gerai, o padaryti bet, metrikos nuorašus. Tai klausim, neskiria. klausimas tada, ką daryti? Visi, kokia rezumė? Mūsų rezumė yra tik vienas. Jeigu lietuvių tautoj dar liko lietuvių, jie turi žiūrėti, už ką jie balsuoja. Tai čia prie politikos. O nėra kito kelio. Šito, šitokio žaidimo taisyklės yra. O Jeigu istorija... balsuos taip, kaip iki šiol balsavo. Aš užtad ir sakau, išsiaiškikim lietuviai, kokių mūsų yra daugiau. Jeigu mūsų yra liberalių pažiūrų daugiau, na tai tada ir turėkit tą, ką turit. O negalima būti paprasčiausiai Negalima. Lietuvių. O dėja negalima, Andrei. Tu turi pasirinkti. Aš ne veltui sakau. Ir man atrodo, kiekvieną dieną šiandieną atneša lietuviai Va tą matymą, tu turėsi pasirinkti, tu negalėsi pragyventi va taip ramiai. Tai ponia Jona, jau jūs pasirinkot, kas jūs? Už ką balsuoti? <laughs> už, visa pastarojo meto Lietuvos ta antroji vadinama nepriklausomybė tuo ir grindžiama, kad vis prieš balsavimus apsireiškia vis nauja gelbėtojų partija. Bet lygiai tą <laughs> patį siūlantis, lygiai tą patį. Dar niekada nebuvo nubalsuota už žmonės, pavyzdžiui, kurie sakė, neprivatizuokit valstybinių svarbos objektų. Niekada mhm. dar už tai nebuvo balsuojama. Valinsko paskutinė partija irgi Lietuvos prisikėlimo, tai vadinasi. Na, tai ką jūs išneniu, čia, na, tai čia, jau, jau, jau, išganytojiška partija. Tiesą sakant, nuo istorijos istorijos prie šios dienos